12653 fatvo. Ramazonda shayton vasvasa qiladimi? Savol. Biz Ramazon oyida shaytonlar kishanlanishini bilamiz. Alloh ulardan asrasin. Shuningdek, sehrgarlar Allohning ularga la'nati bo'lsin, bu muborak oyda ham ish qiladilarmi? Shu haqida ma'lumot olmoqchi edim. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Ha, shaytonlar Ramazonda insonni vasvasa qiladi. va sehrgarlar ham Ramazonda o'z ishlarini amalga oshiradi. Lekin bu shubhasiz Ramazondan boshqa vaqtdagidan kamroq bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan sobit bo'lgan Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadi: Rasululloh sollallohu alayhi va sallam "Idza dakhala Ramazon دخل abwabul janna va الجنة abwabu jahannam va sulsilatish shayatin." Ramazon kirganda jannat eshiklari ochiladi jahannam eshiklari yopiladi va shaytonlar zanjirband qilinadi dedilar. Sahih Buxoriy 3277, Sahih Muslim 1079 hadis. Nasoiy rivoyatida va tug'allu fihi maradatush shayatin va unda yovuzlikka bel bog'lagan shaytonlar kishanlanadi deilgan. Sunan Nasoiy 2427 hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih Nasoiy 2105 Marada kalimasi bu moridning ko'pligi bo'lib, u yovuzlikka bel bog'lagan deganidir. Bu shaytonlarning ta'siri butunlay yo'q bo'ladi degani emas, balki ular Ramazonda zaiflashishiga va Ramazondan boshqa vaqtda qila oladigan narsalarini bu oyda qila olmasligiga dalolat qiladi. Shuningdek, kishanlanadiganlar shaytonlarning hammasi emas, balki ularning itoatsizlari bo'lishi ham mumkin. Imom Qurtubi shunday deydi: Agar nima uchun Ramazonda yomonliklar va gunohlar sodir bo'layotganini ko'ramiz. Agar shaytonlar kishanlangan bo'lsa, bunday bo'lmasdi-ku deb so'ralsa, buning javobi quyidagicha: Gunohlar faqat rozaning shartlariga va odoblariga rioya qilgan rozadorlardan sodir bo'lishi kamayadi yoki kishanlanganlar ba'zi rivoyatlarda kelganidek, shaytonlarning hammasi emas, balki ularning itoatsizlari ashaddiylaridir yoki maqsad unda yomonliklarni kamaytirish va bu sezilarli narsadir. Chunki Ramazonda bunday holatlarning sodir bo'lishi boshqa vaqtlardagidan kamroqdir. Shuningdek, ularning hammasini kishanlanishi yomonlik yoki gunoh sodir bo'lmasligini taqozo etmaydi. Zero, buning shaytonlardan boshqa sabablari ham mavjud. Masalan, nopok nafslar qabih odatlar va inson shaytonlari shular jumlasidandir. Allohu alam.